لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا مسيحي هتاونا وفنجيفك ومتوم ومنيزي مونغو ولا ملائكة وليوكاريبيشوا na watakaoona uvunjifu utumwa wa Mwenyezi Mungu na kufanya kiburi basi atawakusanya wote kwake fa ammalladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Na ama walioamini na wakatenda mema atawalipa ujira wao sawa sawa na atawazidishia kwa fadhila yake. Na ama wale walioona uvunjifu na wakafanya kiburi, basi atawaadhibu adhabu iliyochungu wala hawatopata mlinzi wala wakuwa nusuru asiyekuwa Mwenyezi Mungu ya ayuha nnas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina enyi watu umekufikieni ushahidi kutoka kwa Mola wenu mlezi na tumekuteremshieni nuru iliyo wazi.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 kike ikiwa hana mwana na ikiwa wao ni ndugu wa kike wawili basi watapata thuluthi mbili za alichoacha maiti na wakiwa ndugu wanaume na wanawake basi mwanamume atapata sehemu iliyo sawa na ya wanawake wawili Mwenyezi Mungu anakubainishieni ili msipotee na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu Allahu akbar Allahu akbar La Masihi hakujiona bora hata akatae kuwa ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu wala hawakujiona bora malaika waliokaribishwa. Na mwenye kutakabar na kujiona mtu wa juu hataweza kuikimbia adhabu ya Mwenyezi Mungu siku atakayowakusanya watu kwa ajili ya hisabu. Ama walioamini wakatenda mema atawalipa thawabu za vitendo vyao na atawazidishia kwa fadhila yake kwa kuwakirimu na kuwaneemesha. Na ama wale waliokataa kumwabudu na wakajiona bora wasimshukuru, hao wamewandalia adhabu yenye machungu makali. Hapana msaidizi wa kuwakinga nayo wala wa kuwanusuru. Enyi watu wote, zimekwisha kujieni dalili zilizo wazi za ukweli wa Mtume Muhammad. Na tumekuteremshieni kwa ulimi wake Qur'an iliyo wazi kama mwangaza unaoangaza njia na inayokuongozeni kwendea mafanikio. Ama waliomsadiki Mwenyezi Mungu na ujumbe wake alioleta na wakaifuata dini yake, atawatia katika bustani zake akhera na atawamiminia rehema yake na atawakusanya katika ukunjufu wa fadhila yake na atawawezesha hapa duniani kudhibiti katika njia yake iliyonyoka. Ewe nabii, wanakuuliza vipi atarithiwa aliyekufa naye akawa hana mwana wala mzazi. Sema, Hakika hukumu ya Mwenyezi Mungu katika urithi wa hawa ni kuwa ikiwa maiti ana ndugu wa kike basi atapata nusu ya tirka na akiwa maiti ni mwanamke naye ana ndugu wa kiume basi atarithi mali yote na ikiwa ameacha ndugu wawili wa kike basi watapata hao thuluthi mbili ya urithi na ikiwa hao ndugu ni mchanganyiko wanaume na wanawake basi fungu la mwanamume ni sawa na mafungu mawili ya wanawake Mwenyezi Mungu anakubainishieni haya msije mkapotea katika kugawa mafungu ya urithi. Na Mwenyezi Mungu ni mkamilifu wa ujuzi wa amali zenu na vitendo vyenu vyote. Na atakulipeni kwavyo. Na sunna yani mafunzo ya mtume imebainisha kuwa wakizidi kuliko ndugu wa kike wawili pamoja na aya ya mirathi iliyotajwa kuwa wakizidi kuliko binti wawili watachukua thuluthi mbili. Ni bora kuwa zaidi kuliko ndugu wawili wa kike kwa sababu mabinti ni karibu zaidi kwa maiti. Tuzingatie kuwa kwa mujibu wa kanuni za kizungu za kurithi ambazo zimetokana na kanuni ya Kirumi, ndugu wanaume wala wa kike wala watoto wao hawarithi. Na juu ya hivyo, mwenye mali anayoruhusa kumkata yeyote asipate urithi wake. Uislamu umekataza haya. Warithi lazima wapate urithi wao ila mtu anayo haki ya kuandika wasia kujihukumia kisichozidi thuluthi moja ya mali yake. W.H. Ingram katika kitabu chake zanzibars History and Its Peoples ameandika Hakika sharia takatifu yaonekana kuwa ni ya haki zaidi sana kuliko hata mpango wa Kiingereza wa kugawanya mali. Katika Zanzibar na bila shaka katika Waislamu wote hapana mwendo wa kuwa mtu kukatwa urithi akabakishwa na shilingi moja tu. Vyovyote vile, ni sehemu ndogo tu ndiyo inaweza kuandikiwa wasia, na yaliyobaki lazima yagawiwe kwa warithi kwa mujibu wa kiwango maalumu.